ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين biz sizlarni bir oz qo'rqinish bilan bir oz qahatchilik bilan va mollaringlarga jonlaringlarga bolalaringlarga va ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz beshig'i kelgan musibat ziyon zahmatlarga sabr qilg'uvchilarga jannat bilan xush xabar bergan أخي في الدين لا زلنا أبتا مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يزيد هباءهم وهنا أخي في الدين لا لازلنا السلام عليكم مسلمان مؤمن ومهاجر مجاهد قيرندشتر السلام عليكم dunyoning har qaysi joylarida ig'ir imtihonlar bilan sinalayotgan muvahhid qarindoshlar biz sizlarni anbiyolar davri bilan butkul tog'utlardan ado judo bo'lib allohga iymon keltirishga allohning do'stiga do'st dushmaniga dushman bo'lib shariatni yurgizish uchun hijrat va jihad qilishga chaqiramiz alloh barchamizni tavid ustida sobit qilsin xilofat ichidagi muvahhidlarning ovozi qiyinchiliklar qaramasdan yana jaranglamoqda al bayyinah tashviqot bo'limi tarafidan tarqatilgan xilofat ichida nomli anglitishimiz davom qilmoqda beshinchi qism xilofat ichida ويخلف من غزا منا أخوه بأهله حسنا أخي في الدين لا زلنا أباتا مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء bu qismliq anglitishimizda o'rin olgan mazmunlar Bu qismliq anlatışımızda o'rin olgan Knights at the caldons when none kill them all. It is now time to rise at their throats, watch them die. Going nuts at the caldons when none kill them all. It is now time to rise at their throats, watch them die. The Islamic State stands and it stands and demands that you worship the one whom besides there is not the Biz Salabi yoki Arab murtadning zaminini egallash uchun urush qilmaymiz. Biz faqat Allohning kalimasini oliy qilish uchun urush qilamiz. Oddiy sabablar bizni to'xtatolmaydi. azg'unlarga jihad yo'lidan tushib qolganlarga qaranglar xilofatning yiqilib tushishidan qo'rqmanglar alloh azza va jalla o'zining dinini va bandilarini o'zi qo'g'daydi qani bugungi kunda ummatga qalqon bo'lgan rijoligini qani bugungi kunda o'lim badi rijoligini qani bugungi kunda ahdimizni unutib qolmaylik qarindoshlar ayollarni shahid bo'lganlarga yordam bo'lganlarni o'z ko'zim bilan ko'rgan bo'ldim ayollarniki bu amali endi mujohidni qattiq g'azbini tashib qilgan bo'ldi shijoat ko'tarilgan bo'ldi agarda qurbonliq biror jin yoki biror inson uchun bo'lib qolsa bu ham sherik hisoblanadi endi bizni avvalimiz mana shu ekan jangga chiqil desak alloh kichkina sinaqani berib qo'yapti bizga jangga chiqqanmayotganmizda biz endi allohga o'zimizni bir atab bir ischade qildi degan niyat qalbimiz shu qutib ekan duo ibodat bo'lib kimki duoni allohdan boshqa qiladi ekan cho'ng shirik keltirgan bo'ladi islom davlati mujohidlari negriya davlat chegarasiga yaqin o'rindagi negriya armiyasining bir istehkomi hujum qilib 15 kofirni o'ldirib 10 dona askariy mashina g'animat oldi amerika tog'uti tramp erdo'g'onni amerika va turkiya kuchlari orasida to'qinish yuz berishdan ogohlantirdi brothers, you're up, let the world know we're up by the will of Allah. We will conquer the world. Go and answer the call, those spin on, kill then all. It is now time to rise, slit their throats, watch them die. Go and answer the call, those spin on, kill then all. It is now time to rise, slit their throats, watch them die. Xilafət 2-də. Xilafət 2-də. Şeyx Əbu Həmz Muhacir rahimehullahın qimmətlik nusratga erishish yo'llari birinchi tavhid olloh mundoq deydi ular ya'ni kuffarlar qo'lidan kelsalar sizlarni dininglardan qaytarayotganga qadar sizlar bilan davomli urushidi olloh yana mundoq deydi ular mo'minlarni faqat g'olib madiyaga loyiq allohga iymon etqanliklari uchun yomon ko'rdi mana bu mujohidlarning bilishi zarur bo'lgan haqiqat muvohidlar bilan kofirlar o'ttisidagi urush aslida aqida urushidir alloh bu dushmanlikni faqat mushiddinni qildi shunga ilmoniy kommunist nasora yoki yahudiy bo'lsin hammasi faqat allohga xolis iymon etgan muvahidlarga dushmanlik qiladi jang uchun ko'tarilgan har qanday shuvar va bizning ular bilan bo'lgan urushimiz diniy shuvarsiz bo'layotidi bu faqat yolg'on bo'xton asli kofir yoki murtatlarning muvahid mujohidlarga qarshi urushi hech qachon iqtisodiy yoki siyosiy urush deb atalmaydi u faqat kufr bilan iymon kurishidir aqida va din masalasidir biz salabiy yoki arab murtatning ziminni egallash uchun urush qilmaymiz biz faqat allohning kalimasini oliy qilish uchun urush qilamiz oddiy sabablar bizni to'xtatolmaydi lekin sut daryolari qalbimizda qonlarimizda iqiyotidi bu daryolarni kofirlarning botil aqidalar bilan bulg'amaymiz burunqi tajovuzchi salabiylar edi bugunmi o'xshash tajovuzchi yahudiy nasora bo'ldi rumning qaysari bo'sh bir necha qitim buning salabiy yurishi ekanligini e'lon qildi yolg'on so'zlayotgan va yolg'onga chiqirayotgan kishilarga nima bo'ldi ey mujohid agar buni bilsang seni bu bayroqlar va atalg'ular oldiyolmasligi kerak shundoqla qalbingni maynatchilikdan butunlay pok tutishing kerak qalbingda shirik bo'lib qilishdan yoki shirik keltirishdan ehtiyot qil saflarimizda va qalbimizda shirik mavjud bo'ladi ekan bu nusrat tushishni to'sib mag'lubiyatga duchor qilg'uvchi eng cho'ng omildir alloh mundoq deydi zolimlarga hech qandaq ega hech qandaq madadkor bo'lmaydi alloh yana mundoq deydi zolimlarga yordamchi bo'lmaydi uning tafsiri allohning muni so'zi ey o'g'ilchiqim allohga sherik keltirmagin sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir dedi niyat xolis olloh uchun bo'lishi nusratga va tamkinlikka erishishning eng muhim omili olloh mundoq deydi olloh ularning dilidikini bildi alloh ularga ular bayat qilayotganda tamkinlik tushirib berdi ularni yaqin g'alba ya'ni haybarning fatih qilinishi bilan va ular oldigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi ya'ni allohga bergan bayitida rostchillik vafo va ixlosni bildi bu oyatda ixlos tamkinlikning bir sharti ekanligiga dalil bor bu shart hozirlansa alloh nusratni va tamkinlikni beradi olloh mundoq deydi rabbiga muloqot bo'lishni umid qildi ekan ya'ni savobni umid qilib azobdan qo'rqidi ekan yaxshi ish qilsin rabbiga qildigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundoq deydi man sizlardan eng qo'rqiydigan narsa kichik shirik shunga rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarning qalblaridan bu ofatni yo'qotishga alohida ahamiyat bergan qo'mondan edi bo'libmi jihodda shundoq bo'lib jihodni әмірлерге мәркезләштүрәтті. Расулла саллаллаху алейхи вассалам мұндақ дейді. Аллах білән biz біз әмірлікні тәләп қылған вә оныңға ерішмен кішіні тәйінлемейміз. Абу Саид Абдурахман ибн Сумраның мұндақ дегенлікке равайет қылынды. Расулла саллаллаху алейхи вассалам мұндақ дейді. Ey Абдурахман ибн Сумра, сән әмірлікні тәләп қылма. Әгер сән тәләп қылмастан әмір болсаң, башқаларның ярдымы ерішсен. Әгер amirlikni talab qilib erishsang qo'llashga erisholmay yordamsiz qolasan imom navaviy rahimaulloh olimlar mundoq deganligini aytidi amirlikni talab qilgan kishini amir qilmaslikdagi hikmat ilgirki abdurahmon ibn sumraning hadisida kelgandek talab qilib erishgan amir yordamsiz qoladi ba'zida bir kishi burun olloh yo'lida uzun muddat jihod qilgan bo'lishi uningda olloh bergan yaxshilik bo'lishi mumkin lekin u o'zini amirlik qilolmayman deb o'ylashi to'g'ri emas chunki abu zar g'iffariy roziyallohu anhu mundoq deydi man ey rasululloh meni ishlatmamsan dedim rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'ramga urib turib ey abu zar sen ojiz amirlik omonat u qiyomat kuni hasrat va nadomat bo'ludi dedi ba'zida qonni ko'rsa o'g'irlangan molni ko'rsa uni yaxshi bir taraf qilolaydigan kishilar tayinlanishi mumkin Юсуф алейхиссалам мені Мысыр зімінің хазинелеріне башқұрышқы қойған. Мән әқиқаттан оны башқұрыш елдеріні білдіған, обдан сақлай алайдыған адам деді. Хилафет ичиде. Хилафет shayx abu muhammad adnoniy taqabbalahullohning bayonotlaridan uzundilar أقدم دارت رحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا موكب النور دعانا ey islom davlatining qo'shinlari bizning bu so'zimizga yaxshi quloq solinglar xilofatning yiqilib tushishidan qo'rqmanglar bu xilofatni olloh o'zi qo'g'daydi va bu xilofatni barpo qilayotganlarni ham alloh o'zi isloh qilib berdi balki o'z nafsinglardan qo'rqinglar o'zinglardan hisob ilib turinglar allohga tavba qilinglar va haqqa qaytinglar sizlarning biringlar o'zining yalgız qurol ko'targanligi va mujohidlar sibiga kirganligi sababli o'zini qutuldim deb o'ylab qilmasin alloh mundoq deydi sizlardan dunyo hayotini ko'zlaydiganlar bor va oxirat hayotini ham ko'zlaydiganlar bor bir odam rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yoniga keldida mundoq dedi bir odam shijoatli ekan deyilish uchun urush qiladi bir odam qavmi uchun urush qiladi yana bir odam o'zini ko'rsatish uchun urush qiladi bularning qaysisi alloh yo'lidagi urush deb so'rdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundoq dedi kim allohning kalimasini oliy qilish uchun urush qilsa ana shu olloh yo'lida urush qilgan bo'ladi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yinida faloni o'ldirilib shahid qilindi deb tilga ilindi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hargiz undoq emas man u odamni bir to'n choponga xiyonat qilganligi uchun jahannamni ko'rdim dedi haq yo'ldan burilib ketgan kishilarga qaranglar ozg'unlarga jihod yo'lidan tushib qolganlarga qaranglar va jihoddan yuz o'rganlarga qaranglar xilofatning yiqilib tushishidan qo'rqmanglar alloh azza va jalla o'zining dinini va bəndələrini o'zi qoğdaydı. islom davlati tunji borliqqa kelgandan boshlab bugunga qədər 20 yildan ko'proq vaqtni beshidan o'tkazdi bu 20 yil vaqt ichida islom davlati nurg'un fitnalarga imtihonlarga qattiqchiliklarga va tog'lar titrigidek qattiq zilzillərə, qomandanlardan ayrilib qınışqa, köpləgən öldürülüşlərə, ko'plab asirga tushib qilishiga mujohidlarning va iqtisodlarning ko'plab chiqim qilinishiga uchirdi yakka allohning fazli marhamati bilan islom davlati qattiq kunlardan texmi qattiq kunlarga yo'liqsimi ig'richiliklardan texmi qattiq ig'richiliklarga uchrasimi kichik imtihon va kichik fitnalardan cho'ng imtihon va cho'ng fitnalarga yo'liqsimi yanila haq yo'lda sabit turdi mana shu vaqtning o'zida islom davlati uchun qayg'uradigan bir rahbar bor deyilsa mana bu rahbar u islom davlatining ahvolini bilganligi uchun endi islom davlati halok bo'lib ketadigan bo'ldi deb qoladi ozg'ina muddat o'tgandan İslam islom yeni yana parlashga boshlaydi yakka alloh islom davlatining qachon qandoq parlashini o'zi eng yaxshi Çokum ki İslam davlatiga yeni musibatlar tushishga boshlaydi bu vaqtda islom davlatining ahvolini yaxshi bilguchi birisi islom davlati hargizmi g'oyib bo'lib ketmaydi deydi andin alloh u musibatni ko'tarib o'tadi orqadan yana musibat keladi andin keyin biz undaqmidi yoki bundaqmidi deb bunu bunu deb boqatdik kunlar shundoq o'tadi bizlarga biror musibat yoki mushaqqat yetib qolsa o'ylab boqmagan yerdan orqadilla bir xushallik keladi agar bir qo'mondondan ayrilib qolsak yoki bir amir o'ltirilsa alloh uning o'rniga yaxshi tadbirlik yo'lni davomlashtirib naolaydigan kofirlarni burunqidimi bakarak qaqishtiradigan birsini borliq keltirib beradi ey xilofat qo'shinlari xushbishorat elinglar sizlarning davlatinglar inshaalloh qiyomat bo'lganga qadar mavjud bo'lib turadi alloh bu xilofatni o'zi yolg'iz qo'g'daydi ishlarini o'zi o'rinlashtirib berdi xilofatga o'zi yordam berdi va o'zi g'alba ato qiladi balki o'z nafsinglarning ozdirishidan qo'rqinglar xilofat yiqilib tusharmi deb qo'rqmanglar bir biringlarga zulm qilmanglar bir biringlarni aldamanglar bir biringlardan yiroqlashmanglar o'rinliq qilmanglar bir biringlardan qochmanglar balki arzimas dunyodan qochinglar olamlarning robbi bo'lgan olloh tarafga qochinglar olloh mundoq deydi bilinglarki dunyo tirikchilikki o'yindin kishini g'aflatda qoldiradigan mashg'ulotdan zibu zinnatdan pul mol farzand ko'paytib o'zaro faxrlanishdan iboratdir eh islom davlatining erkaklari haqiqiy urush texi boshlanadi kelgusi texmi jafo mushaqqatlikdir texmi ochiq va texmi qattiqdir irodanglarni chingtinglar botir bo'linglar izzat oldinglarda turibdi kim biz izlayotgan izzat va oliy martabalarni izlasa bundoq odamning nazarida o'lim bilan hayotlikning farqi yo'q dunyoni tark etinglar bir biringlarni orasini isloh qilinglar bir biringlarni afu qilinglar nafli amallarni ko'plab qilinglar o'zaro ixtilof qilishmanglar alloh yaxshi ko'radigan joylarda ya'ni oldinsablarda bo'linglar uyinglar va ayrim xonlarda emas ribatda bo'linglar bozorlar va qasrlarga berilmanglar Çaşlarınlar çoğulup, qadamlaringlar çağ tuzun bulsun. teninglar bilan yuyilib jandal yo'ldek xushbaroqlik bo'lib ketinglar o'zinglarning intayin oliy o'rinda ekanliginglarni his qilinglar sizlar ko'tarayotgan bu omonatning naqadar ig'ir ekanligini bilib yetinglar bu ishning intayin muhim va cho'ng ish ekanligini tunib yetinglar أقدم دارت رحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا Xilafət 2-də. Xilafət 2-də. Quran sünnətin əsətmə, التوحيد شق الغيهبا راية التوحيد شق الغيهبا وادحر الليل وشع كوكبا وانشر الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده vassalatu vassalam ala malla nabiyya ba'da amma ba'd aziz qarindoshlar suyimlik birodarlar ve g'irib muhojir hamchilarimiz biz Allah tarafından keldik Allah tarafından hammani qaytamiz mana bu narsani her bir insan tushunishi kerak har bir insan bu yo'l kelgan imtihonga sabr qilish kerak va sabr turish kerak alloh taolo qur'oni karimda shunda bir so'z aytdiki putga insonlarga afa hasiban nasu ayyutaku ayyaqulu amanna va hum la yuftanun. Ey insonlar, sizlar biz imtihon qilinmaymiz, biz sinalmaymiz, biz omanna deb qo'yish bilanla hech qanday bir kulfatga uchramay tabriklaymiz. Biz mushu yaqulu amanna deyish bilanla jannat udul kiramiz deb o'ylamsizlar. Yo'q. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِي مِنْ قَبْلِهِمْ Biz sildan burun o'tgan insonlar haqiqatan sinagan deydi. Mana bu ilohiy sunnat, mana bu ilohiy qonuniyat. La tecide li sünnetillahi tebdile. Mını bu sünnetinin özgürlüğü kalanı görmeyesiz. Mını biz taraf kaydıran olsak, mını bu tevhid yolda, mını bu cihat yolda kançılığa enbiyala, kançılığa sadıkla, kançılığa muvahhid benle sınaldı. Mını bu yolda Nuh aleyhisselam 950 yıl özünün kavmine davet kıldı. Harmastin. Mını bu yolda Yahya aleyhisselam düşmanı taraftan boğuzlandı. Qaraqlıqınla. Mana bu yılda Zekeriya aleyhisselam her edildi. Mana bu yılda boğumuz İbrahim aleyhisselam esige düşüp kılıp o'q tashlandi. Mana bu yilda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam mayli Ahzab bo'lsin, mayli Hunayn bo'lsin, mayli Uhud bo'lsin, mayli Makka bo'lsin, mayli Abu Talib jilg'is bo'lsin, qanchilgan ig'ir imtihonlarga, sinoqlarga, kulpatlarga uchidi. Tishlari sundi, qonlari oqdi. Biz şu sevimli peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti. Bugün bizge imtiham kelgan bo'lsa sabr qilinglar. Sabr qilinglar. Mana bu haqqida sabat turinglar. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de hasta etki mücahidlere ve la nabluvennekum hatta na'lemel mücahidine minkum ve sabirine ve nabluve akbarikum biz sizlerinin aranladaki zadi kimnin hakiki mücahid kelini bilmey durup Vayaki zari kimninki mana bu jihatni imtihonini sabr qildi va sabrchan bandiligini bilmay turib va qalbingdagi sirli oshkorlan qadar intihom to'xtatmaymiz dedi. Mana shu intihom keldi. Ko'rgansizlar, bugun xilofatimizga haqiqatan qattiq bir egri intihomli kulfatlar malomatli kelgan bir kun. Har tarafdan bizga bombardimon ovozlari va muhasining puroqli purayotgan bir kun. Бүгін бізге қошалық күні әмес қайындашылы. Бүгін күн біз әң егіраны қаптаған, елгіз қаптаған, ердемсі қаптаған бір күн. Бүгін күн мен хамады ұмысын, мені қайраны жұмысын, атчық бір дәт әлем білем, мұасының атчық бір қысымды күрватқан бір күн. Бүгін күн қайындашымыз алдың сәтлі Алланың жамалыға ә нұсытыға әң ташынан оған бір күн. Bugünkü kıyındaşımız Allah belge verdisini vefa kılıp, üzmen cennet pida kılıp, Kur'an-ı Kerim'deki minel müminin ricabı sadaku ma ehadullah aleyh degendeki müminin ki şu ricallarının obrazı yaratıyotkan biriken Bunu bugünkü hem insan Allah eslep yığlaydıgan men kim zaten men musulman mı münafıkım dep bizning bu sualga cevap tapadigan biriken her bir insanın kalbini bir aktırdigan biriken Ota Qur'an kim ithal tavzu nefsu ma qaddemet ligat. Yani e, insanlığı üzerine bir emligi bir qarapqını ayetliği tiyak qan ibadet bir qarapqını deydigan bir gün. E qarapqılı insanlar ne mi döptünüz? İbadetimiz cennet emli mi ya ki bizden ki cehennem emli mi? Zaten ne mi döptünüz? Her bir insan bir gün kalbini aktırdıgan bir gün kardeşler. Aldın tayyorlik qiling. Ahdingizga vapa kılın. Ahdingiz vapa kılın. Bu addi əhd emas bu. Setilib boğan can bu. Setilib boğan mal bu. İnnallaha iştara minel mu'minina enfusahum ve amwalahum bi enne lahumul cenne. Biz mümininin cenni ve milini cennette bilip setip aldık deydi. Kim setip aldı? Allah subhanahu ve taala. Mana bu soduğu xiyanat qoymaң. Muni soduq qilgan inson xiyanat qilib qo'ymasin. ومن أوفى بعهده من الله Allah'ın öz vefada zat bam ahdiga yok Allah bunu bu insanlara cennete vaadi kıldı. Festabşiru bi bey'ikum allazi beyatum bi. Bunu bugün kinde Allah'a cennet satkan, melli satkan insan ma sodusu hoşal olsun. Ve zalike huve fawzul azim. Mana şu katı baxt, mana şu baxtga intildigan Bükün. mana bu oyat bugün kendi kalbini cennet istege yetarlik mana bu oyat bugün kendi bext istege insan mana Mını bu ayet bugün ben müminle davaka insonga yetarlik dalil ispat. agar siz şundan bir tijorat koyuyorsanız, bana şu ticareti Mana bugün hamma o'zini musulmon qilish uchun yig'laydigan, voy islom deb islom uchun yig'laydigan, ummat uchun yig'laydigan, buni bu din için, buni bu shariat uchun jihad qildigan, uning uchun boylig'ini bag'ishlaydigan va din uchun o'tlib yandigan bir kun qarindoshlar. Qani bugungi kunda mu'min da'vo qilgan insonligini, qani bugungi kunda ummatga qalqon bo'lgan rijoligini, qani bugungi kunda ulum bayt rijoligini, qani bugungi kunda ahdimizni tutqanmaylik qarindoshlar. Yine bugünkü Allah'ın bir bildiğin, mana bu shariatning yordamchiligi bo'lgan, xilofatga muhabbat bo'lgan har bir muhit musulmonning hamshilimizda ishqinlik egib ko'tarib, Parvardigor yinib, mana bu xilofat qo'shilgan yordam tilab qattiq duo qilgan bir kun. Bizda duosi qo'ymanlik qardoshlar, bizning imtihonlarimiz qattiq o'tib ketdi, sinoq keldi, imtihon keldi, sabr tilab qildik qardoshlar. bizni yordamsiz qo'ymanglar qarindoshlar duo qilinglar buni bu g'arib dinga buni bu g'aribni yordam beringlar in tansurulloh yansurkum va yusabbit aqdamakum agar sizlar yordam bersangiz dinga olloh yordam berdi inshaalloh olloh yordam berdi shu sabab qilib inshaalloh qadamlaringlar وانشر الحق بأرجاء الدنا أيقظ الشرق وأحيي المغرب أيقظ الشرق وأحيي المغرب خلافة içinde خلافة içinde خلافة içinden yeni neşit yeni neşit مؤسسة أجناد تقدم يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكينا تلظى بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكين تلظى بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال يا نجوما يقتفيها المرء في سود الليالي يا منارات تدل الناس في درب المعالي أنتم الأبطال حقا أنتم خير ها هو التاريخ يصغي في شرود وانذهال يا نجوما يقتفيها يا نجوما يقتفيها المرء في سود الليالي يا منارات تدل الناس في درب المعالي أنتم الأبطال حقا أنتم خير الرجال ها هو التاريخ التاريخ يصغي في شرود وانتهال يا نجوما يقتفيها المرء في سود الليالي يا منارات تدل الناس في درب المعالي أنتم الأبطال حقا أنتم خير الرجال ها هو التاريخ يصغي في شرود وانتهال يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكين تلظى بين ساحات القتال يا سعودا في بلاد هان فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال فجيروا في كل حي زمجيروا في كل حال أقدموا فالموت عز نحن قوم لا نبالي ها آه، هي الدنيا تعجب أهلها من الفعال فاضربوا غزوا وإرهابا ودفعا للصيال فجيروا فجروا في كل حي زمجيروا في كل حال أقدموا فالموت عز نحن قوم لا نبالي ها آه، هي الدنيا تعجب أهلها من ذي الفعال فاضربوا غزوا وإرهابا ودفعا للصيال فجروا في كل حي زمجيروا في كل حال أقدموا فالموت عز نحن قوم لا نبالي ها آه، هي الدنيا تعجب أهلها من ذي الفعال الفعال فاضربوا غزوا وإرهابا ودفعا للصيال يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكين تلظى بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكين تلظى بين ساحات ساحات القتال يا أسودا في بلاد هانا فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال خلافة كده خلافة كده mujohidlarga nasiyat أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن butun dunyodagi tog'utlar jamlanib nima makrlarni qilishsin alloh azza va jalla tavhid ahlini o'zining ustun saltanati va qudrati bilan salomat qoldirib bu dinning himoyachilari shundoqla rasululloh sollallohu alayhi vasallam mangan yo'lni davomlashtirg'uchi va cho'g' tutquchi ummatlar qatoriga tanlab keldi va kelyotidi u birodarniki tuyan tuyan ishlamaydi balnosti ishlamaydi shu birodar shara qildi o'zini ko'kragan haqiqiy bir erkakdek kofirni olib o'zini olib bir qildi inshaalloh yuz daraja berishga alloh allohdan ojiz qilib tilayman biz ashada <clears throat> chekinayotgan ayollarga yarda yo'tilayotgan yardalar qalab yig'lab ketdik rabbimiz bizni mushu orqali sinovdan bo'ldi ashunda o'tadi biz yig'layapmiz endi masalan biz tug'an nuqtaning oldidan uch birodar o'tib ketib bordi qonnaschi endi uch birodar o'tib man shuni qalab turman u birodarlar kofirni oldiga ketib bordi qonnasi atqili u haqiqiy erkaklik erkaklar ekan ma u ma erkaklik ma ish ekan ma deb o'tardi qashadi يبكي من يحوط حياضك من يموت kufr ahli va yolg'on iymon da'vochilari birlashib talay malomat toshlarini otgan va etayotgan bo'lsimi o'zining shariat yoki shahodatdan iborat ulug'vor g'oyalari bilan tuzilgan muvahhidlar sipi hali ham ahdisiga vafo qilib turmoqda زل للجهاد ولم يزل barliq qarindoshimga nasiyatim alloh taolo jangga chiqinglar da nurg'un oyatlarni tushirdi cihat farz en bulab bo'ldi birinchisi kofir bostirib kap bo'ldi xalifamiz chaqirib bo'ldi ikki soat galish bo'ldi mushunda vaqtda o'zini qabul qilmayotgan jihatga duch keldik hozir hozir mushu puti yo'q buqoli yo'q nurg'un eri qarindoshimizmi jihatga chiqdi hozir hattoki ayolimi chiqdi jangga ayolimi bir ko'zangni ko'rib tuydi endi haqasanglar shunaqa ibrat elanglar dinning yukini ko'tarish uchun kuchingni yetishi xizmat qilinglar qarindoshlar من يطير لموته كل خب مشرك شوق ulardan ba'zi rijallar aynul islom mosul raqqa falluja qatorliq rayonlarda dunyo ahliga tavhidning qaddini sahobalar jasoratini bir eslatgan edi mana endi necha kun burun barka viloyatidagi murtad bekiki va salibiy amerika bilan bo'lgan shiddatli janglarda bu tavhid qo'shunidan yana bir turkum sodiq ummat erkaklari va jismi ojiz ammo qalbi tog'dek mustahkam muvahidlar bilan birlikda sumayya safiya havla va hansonlarning qizlari bo'lgan izzat qadrini bilgan pok ibbatlik muvahhidalar ham dunyo ahliga sahaba ayollar hayotini va shijoatini eslatdi uyada shu kuni bir qo'zg'alangdan bir jam bo'lib ketdi chunki kabirning kaginiga g'azib tashqan mujohidlar o'zligidan jangga chiqish qiyin ketdi hamshiralarimiz alloh ulardan rozi bo'lsin xuddi sobilning davridagi masalan e, болса chekingan bo'lsa ba'zi sobi onalarimiz e, ulug' деген silla uyga kirib jingni jipini ilini biz qilishni bizga biz jang qilamiz deb jang maydoniga kelgan shunga o'xshagan u yerdagi shahidning ahllari sil kiyimlarini qurollarini bizga bering biz jang biz qilib qurolni bizga beringlar deb dindagi tog'ut bilan ado judo bo'lish degan nima degandek jiddiy savollar javobini bilib turib mug'ambarlik qilayotganlarga yoki bilolmay qoymoqchilarga ro'shan hujjat turg'izib qo'ydi hatto ayollar inig'a bosib kirgan bo'ldi ayollarni shahid bo'lganlarga yarda bo'lganlarni o'z ko'zim bilan ko'rgan bo'ldim ayollarniki bu amali endi mujohidni qattiq g'azbini tashqi qilgan bo'ldi shijoati ko'tarilgan bo'ldi u kungi jang hamda alloh subhana taoloning tavbiq bilan intayin yaxshi bir jang bo'ldi kelgan kofirni hammasi qo'rchab g'al bilindi butunlay yo'q qilindi kofir shu kungi keskinlik jang ey alloh bugun sening payg'ambaringga til takkizayotgan ummahatul mu'minga til takkizayotgan shariatga til takkizayotgan bu kofirlarni bu murtadlarning bu shiyalarning bu musulmonlarning islomni mujohidlarni shariatni yolg'iz qo'yib qochib ketishini biz sana o'zi o'zini aytamiz allohumma inna na'taziru ilayka mimma ta'ala haula Ey Allah, bana bunların bu kaçıp gidişinden, yüz örüşüden can meydanını koyup, peygamberinin Yüz obro'yini himoya qilishni qo'yib keyin ketib ketgan bu qochqinlarning qiliqidan biz sana o'zr aytamiz ey alloh allohning rahmatiga ilishmak taskan ukan taskan shayt olmoq taskan man ulamga baytilib boqdim ilg'imos kiyib boqdim ini diyaga boqdim man shayt olmoqning taskini man obdan bilib bo'ldim hali teyishib boqdim ukan man Ben ilk gün şu ülemgi verdik. Bana kalıvamı dep meçhide aşağıda ilan kalıca. Yükem şunda sepket ceman ben eşeği ilan verdik baylık ya. alloh bizlarni oxirgi tiniqimiz va eng oxirgi bir tomchi qinimiz qolganga qadar bu muqaddas tavhidning himoyachilari qatoridan qilsin باحثا عن سفله كي يضمد جرحك كي يضمد جرحك هجروا من ثرى بلدانهم طوردوا بشبابهم مزقت أجسادهم كل ذا من اللهم إني أسألك أن تنصر عبادك الموحدين الذين يقاتلون في سبيلك يا الله اللهم انصر اللهم انصرهم اللهم افتح على xilofat ichida xilofat ichida kelgusi muvahhidlar uchun ko'rdik bizga bir pokiza yo'lni ko'rsating Yalg'on tarixlardan o'zimiz burdik iymondan dars bering islom o'rgating Iymondan dars bering, islom o'rgating. Islom bu botindan yuz. Ikkinchi dars ibodatning ma'nosi. Ibodat deganimiz Alloh yaxshi ko'radigan va Alloh rozi bo'ladigan so'zlarni va oshkora va yushurun amallarni ko'rsatadi. Ibodat Allohga itoat qilish bilan Alloh buyurgan ishlarni ijro qilish, Alloh to'sqan narsalardan yiroq bo'lish bilan amalga oshadi. Musulmon alloh azza va jallaga har qandoq vaqtda o'zining badani bilan har xil ibodatlarni qila oladi ibodat badaniy ibodat so'zdiki ibodat qalbiy ibodat moldiki ibodat qatorliq nurg'un qismlarga bo'lindi ya'ni shundoq biz bir qancha a'zoyimiz bilan ijro qila oladigan ibodatlar ham bor mana bu ibodat turlarining qaysi bir turini allohning g'ayri uchun qilsa mana bu kishi allohning g'ayriga ibodat qilib allohga sherik keltirgan kishi hisoblanadi masalan sajda qilish va ruku qilishga o'xshash ular ham ibodat agarda but uchun yoki biror inson uchun sajda qilinsa bu allohga sherik keltirganlik bo'lib hisoblanadi alloh yo'lida qurbonlik qilish ham ibodat agarda qurbonlik biror jin yoki biror inson uchun bo'lib qolsa bu ham sherik hisoblanadi mushunga o'xshash allohga tavakkul qilish allohga qaytish allohdinli qo'rqish allohdinli umid kutib allohdan yordam talab qilishning hammasi ham shundoq bo'ladi haqiqatan bu ibodat turlarining birarsini allohning g'ayri uchun qilish joiz bo'lmaydi chunki kimdi kim ibodat turlarining birarsini allohning g'ayri uchun qilsa bu kishi sherik gunohiga tushib qolgan bo'ladi sherik katta gunohdir alloh sherik gunohini qilgan kishining gunohini mag'firat qilmaydi agarda shirikni kasb qilgan kishi allohga haqiqiy tavba qilmay o'lib ketsa alloh u kishini jahannamga tashlaydi bu haqda alloh haq subhanahu va taolo sura nisoning 48 oyatida mundoq degan alloh haqiqatan allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi uningdan boshqa xohlagan kishining gunohini mag'firat qiladi sura maidaning 72 oyatida mundoq degan kimki allohga sherik keltirdi ekan ya'ni allohning g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladigan olloh uningga jannatni harom qiladi uning joyi do'zax bo'ladi zolimlarga hech bir madadkor ya'ni allohning azobidan qutuldirg'uchi bo'lmaydi dedi jannatga intil islomda yasha va iymonda o'tkin islomda yasha va iymonda o'tkin islomda yasha va iymonda o'tkin خلافت 2 خلافت Xilafət 2-də. Mücahidlər söhbəti. Mücahidlər söhbəti. la yatibu حين أمسي لا يغيب لازم دوما لغرزي فيه ظني لا يخيب ما للجرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته qanday ahvolingiz salomat edingizmi aka alhamdulillah biz sizni shu yaqinda muasirdan ya'ni g'aranishdan salomat chiqibdi degan birodarlardan anglab shu muasir jarayondagi ko'rgan anglaganlaringizni bir ummatga nasihat xarakterda bir deb bersa shu ziyoratimiz bir ummatga manfaat qilib qolsa degan maqsadda keldik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh ma'lum bilan deyishib istishodi qildi bir riyo bo'lib qolmasin inshaalloh qalbimizdan chiqarib qilamiz bu ishni istishoda qildi deb biz tizimladik tizimlatgandan keyin bir boshqa xat yozib berdi valiyga birib qilsak hamma avvalni so'rab xat yozib berdi uni bizni amirimiz bizni aketdi shu nuqtada berib turdik g'aranish tarafdami ha g'aranish undan keyin bir mahor kechirib qo'ydi shu yerda tomoqni kepirdi yeb yotamiz navbat saqlab shu muasir bashinishdan burunmi burunmi biz 20 yigirmadek birodar bor ekan tizimda sizlarni oldinglarda ha lekin biz bilmaydigan boshqa maqar boshqa maqarlarda bor yana bundan oylik lava chirib chiqib maqar turdigan kutib turdik navbat kelganlar qildi navbat kelmaganlar kabirni oldidagi mashinani istishodiy mashina bor shuni boqib o'tiramiz hmm. yotamiz shu kechasi ribatda ribat ribat hmm. kabirga to'rt besh yuz metr keldigan birer kilometrga yetmaydigan yerga mashinani boqib yotamiz uningga navbat kelmaydi shu vaqt kabir taqidam qilib qolsa hmm. mashina borib istishodiy qilamiz bo'lmasa ertasi yenib kelamiz boshqa birodarlar bordi istishodi navbat keldi kofir taqaddam qildi istishodi qilgan hozir deganda shu navbat duvoni olib borib istishodi qiladi shunday qilib bu hisobda istishodi qilgan ki riba deganda hisob ribat, ha qiya oldin sen joizmi deydi ha joiz deydi birinchi kuni ilib mandi birinchi şundan shundan mangan sal yurak titrayotgan garchi o'zimizni allohga otgan bo'lsak ham endi go'shtga bu eh. muhabbat bir nima deyish yanda yanda aytyapti ikkinchi qatam mang'andan keyin qarkam bilan xo'shishib rasmiy amanatni topshirib qarkini eh. mandim deb mandim shunda heshimni o'tiblan xushallar xushalman yana anday gapirib yana yanda ishqinmoq o'sha shu siz siz ko'rgan shu yigirma birodar yoki boshqa maqardagi birodarlarni orasida e, yardaliqqa qolmay shu ibodatga bir shahodatga oldirayotgan jiddiy talab qilayotgan masalan tutib bo'layotgan birodarlarni ko'rdingizmi masalan shu jarayonda ko'rdim biz kelgan maqarga bir birodarni keldi u birodarniki tuyen tuyen ishlamaydigan belnosti osti ishlamaydigan oilasi oshadi ekan u birodarniki hmm. ansar ekanda ansar ekan u birodar soat ikkida qo'pida ketsa e, biz uch yarim to'rt bilan qo'psakmi u birodar ikki bilan qo'pida shundoq u alloh bilan uchrashib shundoq hirisman oilasikili yo'qlab turdi yo'g'on degan taom ekilib bizni non yeb kelib turdi bizga hmm. turkistonlik voy mushkelini shunday yaxshi ko'rdi u endi men shunday yaxshi ko'raman u shadiyat ismlatgan birodarlarni hammasi bak yaxshi u bir birodar ikki birodarga bir kun shodi qilish kelib qoldi birisi sog'lom nemish qilsa qila oladigan birodar men ko'nglimdan mush birodar inshaalloh qirg'inli kofirni o'ttirdi bu degan yerga olib deb manda bir fikrim bor yana bir birodar istishora qildi abdulla degan u videosi chiqdi deydi to'y ishlamaydigan birodar abu abdulla shami ansar birodar ekan shu birodar istishora qildi u birodar abri qilgan nima necha yigirma besh kafir o'libdi necha buyam nima qilibdi videosi chiqibdi u sog'lom birodar uni arpila urildi bu hikmatli ish qiluvchi ekan bu ben sağlam, men manda ya degen bu Allah burs kılalaydan aşken bu. Hmm. İnşallah Allah aşkınız ki yüz, yüz derece belsin. Amin. Yüzünü kökrekini, hakik bir erkeklik kabrini aldı, yüzünü apırıp uğdu. İnşallah yüz derece bir işki Allah, Allah'ın aziz kulunu ben Hmm. Şu Abu Abdullah Şami degan bayağı şu belini asışmaydı degan şu paylaş brother bilen sizler bir makara tuğan. Bir makara tuğan. O brother bilen bizde makarımız var ma işini çekip çıkıp ayalı var. Hmm. O ayalar bir işlemesde toy kılıp Allah Ekber. Toy kılıp bekip taş şey edemni diyor. Hmm. Işkı balası varken o ansa bir Şiyanın ayalı mükemmişler. Hmm. Şu irin taşıp çıkan ayalı mükemmel. Şu videoda mı şu kızı kendi yığılap tatsı emniyet işten burun. Hoş işitke bayağı köydük şu filmini. Hmm. Мен осы қыз үшін де жығылып, көңілдерім болып үлкен бұрадыр. Алла разы болсын. Шында әдептік бәк яқшы бұрадыр. Şu brother өзіні машина сетіп өліп, madın özü kılıp aynı kılgan maşını aş brother kılgan. Ee, özü sitip algan mı? O brother o maşınına baş kıs kılıp o brother gibi başka maşını. Demek yani şu cayık badı der Cayık inşallah. badı inşallah. Mal bilen, can bilen. Allah yürü, yüz derece brother. braderler. Allah hammamizdan qilgan kichkina ibodatlarda riyo qilish qolmasin alloh riyoxo'rlikdan saqlasin bilan tuyayin ishlamaydigan yana bir birodar istiyoda qildi birsi o doshkatda abu yusuf bir doshketib birsi mashina deb chiqdi u beş yıl oldu onu uni burun xilofat kurulmasın burun ishlamaydigan bo'lib qoldi ayol to'y qilg'ilib yarim yil bo'libdi ayolim yiqibdi shunda ota onasidan iqtizoti bor shunda yaxshi allohu akbar yaxshi haqiqatdan bir sahoba ayollarning hayotini olgandek bo'lib qolaman shu qilchi bir zarichi nafs aralashmagan holatda haqiqiy mujohidni xizmatini qilma degan ayol bilan masalan shu palesh birodarni xizmati qilgan hamshiramizga alloh taolo shu qiyomat kuni sahoba ayol bilan birga qilsin shularni amin bizden elhamdülillah İslam dövlətində şuna oxşayan həmşirlər də çox. Mesela Türkistanlı burada narsadım var məsələn. Türkistanlı həmşirlərimiz e, yeşil qarşısına ait küçük mesela Heç qanday bir hətdə, heç qanday məhər tələb qılmagan halətdə nurgun, sağlam buradanlar ənclik kese onu onun işidən paylaş buradanını tanlab hazırki şundan xizmətini qılıb həmşirlərimiz həqiqətən Allah Azze ve Celle bir mujohidni kofir qarab jugrab kirtipog'ini kulib ketsa ayollar ichidagi shu xil ayolning shu amildan kulib ketsa kerak a e. masalan sizlar istishadigan navbat saqlayotgan bo'lgandan keyin balkim uni ustiga sizmi yerda qarkammi ishi bir yak berib qolgan yerda na u odam yo'l manamaydi ig'ib kim da bu bo'lgandan keyin sizlarni balkim jangga tartib qilmaydi endi bu jarayonda ko'p sizlar tug'an shu mantiqada ayollar bek ko'pkan deb angildig'anda rost haqiqatdan soni bek ko'pmikan ayollarniki haqiqatdan ko'pkan bizni namoz asri bilan yo'tkab qo'ydi bir maqorga hozir ribada turish shundoq qiyinchu necha ar bilan beshimizda bor u chiroya qilinmaydi tug'ilmaydi bosim bu yo'l ochildi o'g'ay hmm. asrda boshlandi bu yo'l ochilib shuning bilan u necha mashinada ekilib o'tdimi unchla ayollar yo'q debdimi bak hmm. chiqqan bu ayollar bolalar shu mas'ullar kelib ashani yo'l sep qo'ydi somkalarini tashlaydida asha kiyim kechaklarini jahbirini tashlaydik kunchirish yarim soat qolgandek vaqtda u to'xtatdi yo'lni mana shuni to'xtatdi egiz pes uyan yoqni manolmaydi dedi Ertesi şu saat 8-9 söylen yan başınıp gitti. Bu ayalla hedden siya çıkıp gitti bugün. Abduzda, maşında ekilip cık ötküzdü. Emdeki ahırda mesela şu bir tevhid ki mesela asmanda selebilerine ayrıplaları oduldu olsun mürtebbi ki din düşmanlarına oraya bürosu da özünüzü his kılır asasen ümmetke deydiğin yurak so'zlarimiz bir nasir xarakterda qilib qo'ygan bo'lsangiz oxirida endi bu <clears throat> bu kuparlar taraf tarafdan kelaverchu osmonni to'g'ri yerda qopgan degan hozir bo'lib qelyapti demishadi hmm. tupimizdan turibdi hamma cho'rimiz turibdi bu kofirlar biz o'zimizni haqiqiy bir erkak dinning bir kishi xizmatini qilamiz deb maydimizni qayqab chiqqan o'sha diyorga biz shundoq biz chiqqan vaqtda nurg'un yala kamchilik fati ekan fati fati bo'lib ketgan zimin ekan mana hozir hatto o'zimizning balchaq ayollarimizni qo'g'danmig'idek kichikina yadi qaptimiz biz o'sha yerda <clears throat> chekinayotgan ayollarga yarda yo'tkilayotgan yardalar qarab yig'lab ketdik bu mushu kunga qo'yayotgan bizni nima edi bu rabbimiz bizni mushu orqali sinayotgan ashunda o'tadi biz yig'layotimiz endi masalan biz tug'gan nuqtani oldidan uch birodar o'tib ketib cho qondoshchi endi hmm. uch birodar o'tib men shuni qolab turman u birodarlar kofirni oldiga ketib bordi qonnasi atqili bu haqiqiy erkaklik erkaklar ekan ma u ma erkak degan ma uch ekan mana deb o'tadi qashadi bizni yenib chiqish xiyolimiz yo'qdi bizni amir bir parcha ijozat varig'ini chiqib oilangni yo'qlab kelolmadi endi <clears throat> kapirni oldiga borib haqiqiy jang qilayotgan erkaklar borchu Ha. alloh yuz darchini bekitib qo'ydi oldiga bir kishi aytganlarga beramdi yo shu yuz darjini yo keyin qaytib kelib ketib qolganlar beramdi shu yuz darchini bizni maqsadimiz zar nima hozir mushinda paytda oldiga chiqib o'zimizni bir kishilik majburiyatni qilishimiz kerakda asli endi bizni avvalimiz mushu ekan jangga chiqil desak alloh kichikina sinaqani berib qo'yapti bizga jangga chiqolmayotganimizni oldi biz endi Allah o'zimizni bir atab bir istishode qildi degan niyat qalbimizga shu bitib ekan alloh u inshaalloh qilamiz inshaalloh lekin endi vaqt ketayotganmishki unga men biri bilan qilaman deyilolmaydi ekan uni shu bu. saqlaydigan ishga demak shu ummatga deydingiz e, o'zimizni yelkamizdagi yukni ya'ni omonatni aslash shundoq qolmaslik shundoq Rabbimiz gibi, bergan ahdimizni doim esdan chiqarmaslik yani alloh bir yorug' yuz bilan uchrashivasak İnşallah inshaalloh shunday qilsak hammanglar o'zimizniki bir kishi majburiyatni ado qilsak siz avvalda aka yaralangan halabda yaralanganmi viloyat halabda halabda yaralangan o'q tekkanmi o'q tekkan alloh sizdan rozi bo'lsin aka İnşallah Allah azza va jalla hayotingizning oxirini shu shahodat bilan oxirlashtirishni nasib qilsin hamda hammamizni siz boya eslatgandek shu omonatlarni esdan chiqarmay rabbimizga bergan ahdimizga loyiq holatda bir yo'riq yo'riq yuz bilan o'zi bilan uchrashishni nasib qilsin assalomu alaykum جرحي لا يطيب حين أمسي لا يغيب لازم دوما لغرزي فيه ظني لا يخيب خلافة جدا خلافة جدا دعا Маңа дуа қылыңлар. Мен дуаяңларны қубул қылымен. Тілегенаңларны беремен. Шүбешсізки, менің ибадетімден чоңчылық қылып баш тартыдығанлар har holda jahannamga kiradi sura g'ofir oltmishinchi oyat bandaning rabbidan so'rashi va talab qilishi mening bandalarim sandin man to'g'riliq so'rasa ularga aytqinki man haqiqatan ularga yaqinman manga duo qilsa man duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin baqara surasi 186 oyat rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundoq deydi duo ibodatdir termiziy rivoyati duo ibodat bo'lib kimki duoni allohdan boshqa qiladigan cho'ng shirik keltirgan bo'ladi duoning adablari va ijobat bo'lish sabablari birinchi allohdan qattiq talab qilish ikkinchi ijobat bo'ladiganligiga chin ishonish uchinchi yemak ichmak va kiyimni poklash to'rtinchi allohga hamd va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durud yo'llash beshinchi ikki qo'lni ko'tarish va qiblaga qarash oltinchi duo ijobat bo'ladigan vaqt va o'rinni tanlash yettinchi yelinib ixlos bilan qo'rqib turib qilish duo qilish afzal vaqtlar birinchi kechaning oxirgi uchdan birida qilish ikkinchi kisab uchrashganda ya'ni kufr toifasi bilan mo'min toifasi uchrashgan vaqtda uchinchi safarda to'rtinchi sajdada beshinchi ro'za tutganda oltinchi jumaning oxirgi soatlarida yettinchi arafa kunida duo haftalik islom dunyosida jiddiy muhim xabarlar tushga to'lsin bilaklar tilab oliy tilaklar jannatlarga oshiq g'arb afrika viloyati islom davlati mujohidlari nigriya davlat chegarasiga yaqin o'rindagi nigriya armiyasining bir istehkomi hujum qilib o'n besh kofirni o'ldirib o'n dona askariy mashina g'animat oldi alhamdulillah hama viloyati xilofat qo'shinlari viloyatning sharqi qishloqlarida nusayriya armiyasining bir mashinasini va bir bronevikni nishonlab portlatgan natijada o'ndan murtad o'lgan shuning bilan birga islom davlati mujohidlari nusayriya armiyasining nuqtalariga xilma xil qurollar bilan hujum qilgan natijada besh kofir o'lib bir qo'g'lab so'qqish sarih g'animat tushgan barka viloyati bu haftada g'aranish va bahra rayonida iffatli hamshirlarning qisos nomli jani natijasida murtad bekikilardan yetmish beshidan ko'proq o'lgan va yaralangan undan boshqa yetti nafar asirga tushgan furat viloyati xilofat qo'shinlari bu kamalning g'arbi va shimolidagi nusayriya armiyasining istehkomlariga tuyuqsiz hujum qilib bir qancha o'rinni egalladi va solihiya bilan ramadi rayonida ikkidan tankisini portlatdi tilg ilishga arziydigan yeri shuki xilofat qo'shinlari o'tgan hafta ilib borgan janglarning natijasida yigirma ikki murtad kurdlar o'lgan damashq viloyati islom davlati mujohidlari damashqning janubidagi murtad sahvatlarning tazamun mahallasi qilgan hujumlarini to'sib qoldi natijada uch murtad o'lib qolg'ini qochdi islom davlati mujohidlari damashqning janubidagi zayn mahallasini komil fath qilgan natijada bir qancha murtad o'lib yaralangan allohga cheksiz hamdlar bo'lsin falluja viloyati falluja shahrining sharq tarafida islom davlati qo'shinlari bilan rafiziy armiyasi o'tirisida urush davom qilmoqda xorason viloyati xorason viloyatida islom davlati mujohidlaridan besh mujohid kabul shahridagi beshinchi rayonga joylashgan amerika askariy bazasiga avtomat yarliq qo'l bombasi jilitkilik bomba qatorliq qurollar bilan qurollangan holda ing'imas hujum amaliyoti olib borgan natijada yuzdan ko'p askar o'lgan allohga cheksiz hamdlar bo'lsin sino viloyati fidoyi qarindoshimiz abul abdi ansoriy taqabbalahulloh misr murtad armiyasining shahar janubidagi musulmonlar zimminni razvid qilish uchun kelgan vaqtida fidoyi qarindoshimiz o'zining portlatgich modda besilgan mashinasini murtadlarning o'ttirisida portlatgan natijada bir necha askar mashina portlab bir qancha murtad o'lgan karkuk viloyati bu hafta ichida xilofat qo'shinlari karkukning g'arbiy janubidagi huvayja rayoniga boradigan tok manbasini uzgan viloyatdagi har turli amaliyotlar natijasida o'n uch murtad o'lgan va yaralangan besh dona askariy mashinasi portlatilgan alhamdulillah deyala viloyati xilofat qo'shinlari rafiziy armiyasiga qarshi bu haftada elib berilgan har xil hujumlar natijasida yetti dona kofir o'lib to'rt dona askariy mashinasi portlatib etilgan salohiddin viloyati islom davlati mujohidlari tikrit shahrining sharqida rafiziy armiyasining bir charlash atritini mina bilan portlatdi natijada yetti nafar kofir o'lib yaralandi shimoli bag'dod viloyati islom davlati mujohidlari bag'dodning mushahida rayonidagi sair kentida rafiziy armiyasi hujum qilib uch kofirni o'ldirdi allohga cheksiz hamdlar bo'lsin jannatlarga oshiq yigitlar otlang'in qalqon jannat Talafet 2'de. Talafet 2'de. الهجوم بدأ فجر يوم الأحد وانتهى باقتحام البلدة بعد الانفجارات الأخيرة التي ضربت مدينتي مانشستر ولندن لديها آه، تكتيكات خاصة في القتال في أوروبا الدولة الإسلامية قد يستخدم في هذه الهجمات إطلاق النار العشوائي أبتي دنيا دكي Amerika tağuti Tramp Erdoğan'ı Amerika ve Türkiye güçleri arasında tokunuş yüz berişten agahlandırdı. Amerika tağuti Tramp muşu haftaning boshlarida Turkiyaning Suriyaning shimolidagi askariy yurishini cheklashga safarbarlik qildi va Amerika kuchlari bilan Turkiya kuchlari orasida to'qnash yuz berishdan ogohlantirdi. Turkiya tog'uti Erdo'g'an o'zining Suriyaning shimolidagi askariy yurishni Minbishqa qadar kengaytirganligini aytdi. minbish bo'lsa afrin shahrining sharqiga 100 kilometr yiroqlikdagi murtad bekikining kontrolligidagi bozor u yana bir qadamda amerika kuchlarini o'sha yerda xatarga uchratdi va yana suriyadagi birlashgan davlatlar tashkilotining planiga tahdid ko'rsatdi oqsaroy bayonotchisi mununlarni bayon qildi Amerika rəisi Türkiyənin əskeri yürüyüşlərini çəkləşni və aşırmaslıqni və avam puxralarının yarılınışının aldığını ilişqa səpərvərlik qılıdı. Türkiyənin hər qandaq təhlillərdə Amerika və Türkiyə gücləri arasında toqunuş yüz verişinin aldığını iliş kerak. Amerika Rusiyaya bolğan embargosunu kengaytdi. Salibi Amerika Maliya Ministerligi seyşənbə günü Rusiyadakı yuqur dərəcəlik ticarətçilərinin tizimlikini elan qıldı. bularning hammasi kirmilin sarayda nupuzli kishilar bo'lib ular mushu davlatning eng cho'ng bankisining mudiri va kon boyliqlari korxonasining yuqori darajalik amaldori va tabiiy gaz shirkitining mudiri qatorliqlardir kremlin sarayining bayonotchisi seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida amerikaning kremlin sarayidagi nupuzli kishilarni oshkorlashi rossiya shirkatlarining obraziga tijoratchilarga mas'ullarga ta'sir yetkazishi mumkin va shu tizimlikni e'lon qilgan har bir kishi birlashgan davlatlar tashkilotining dushmaniga aylanishi mumkin ekanligini e'lon qildi va yana shularni qo'shib qo'ydi rossiya amerika o'ttirib qo'ygan embargoni ijro qilmaydi shimoliy koreyami mushuning ichida rossiya faqat yaqinda birlashgan davlatlar tashkiloti bexatarlik ishxonasi o'ttirib qo'ygan embargoni ijro qiladi amerikaning embargosini e'tirof qilmaydi amerika rossiyaga qarshi yangidan ilib borgan har эмбарго Москва ва Вашингтон vashington o'ttirsidagi munosabatlarni yomonlashtirishga ilib boradigan vayron qilg'uchi Англия angliya mudofaa Россия rossiya bizning iqtisodimizni ziyonga uchirtish uchun necha minglagan kishilarni o'ltirish uchun tirishyotidi salibiy angliya mudofaa ministri Cafil Williamson Rossiya Angliyaning iqtisodiga necha minglagan kishilarni o'ldirish harakati nomi ostida ziyan yetkazyotidu dedi va yana ular nima uchun davlatimizning tok punktini kuzatdi va rasmga tortdi va nima uchun tok va energiyani yuqur ko'taradigan to'r ulanma sistemasini kuzatib turdi va yana shularni ta'kidlab o'tdi siz bu ish harakatlarni keltirib chiqargan ishki omil va sanoat buzg'unchiliqning doirasini xiyol qilsangiz ularning qilmishlari bo'lsa qalaimqonchilikni paydo qilish va chekinishni keltirib chiqishdir va tövəndəki sözlər bilən sözünü axırlaşdırdı. Bu bolsa hazırkı vaqtda dövlətlər onunla yüzləndi deyə qaraydığan həqiqi xətərdir. Yana bir tarafdan Səlbi Rusiya Kirmilin özlərinin Qərbnin işlərinə aralashqanlığını inkar qıldı. va munolarni dedi haqiqatan shu yerda birlashgan davlatlar tashkilotiga va yevropaga muhtoj bo'ldigan rossiyaga qarshi turdigan dushmanlarcha asabiylik holati bor va o'zining bayonotlariga shularni qo'shib qo'ydi angliya mudofaa ministrligining bayonoti uning aqlga uyg'un narsalarni tushunish iqtidorini yo'qotganligini shundoqla mantiqqa uyg'un narsalarni bayqash saviyasining yo'q ekanligini oshkorlab berdi Suriya haqida so'zlishi yig'inining faoliyatlari Sochida oxirlashdi. Suriya hakkında so'zlishi yig'ini murtatlardan necha yüz uningga onunla yipiq yig'in shaklida bir qancha kun davomlashgandan keyin haftaning birinchi kuni Rossiyaning Sochi shahrida oyoqlashdi. Yig'inga qatnashuvchilarning köpünsü Nusayriye nizom kuchlarining dostları ve ularının ba'zisi bo'lsa Turkiyadan yordam oldigan o'qituvchilardir. yig'in bo'lsa islohot qonuni atalg'usidagi bir hay'atni shakllantirishga birlikka kelib oxirlashdi haftaning birinchi kundagi atdiganda yig'inda orqa tarafdan ba'zi o'rtaq qarshi turg'uchi muddatlar nusayriya nizom kuchlarini tunishni o'z ichiga olgan yig'in shuarlarining ba'zisiga e'tiroz bildirib varang churun qildi Ondan ular Rossiya mas'ul bo'lib o'tkazgan bu yig'inning oxirlashganligini e'lon qilgandan keyin aerodromda 14 soat atrofida turgandan keyin Turkiyaga qaytib ketdi. turkiya qo'shinining halabga kirgandan keyin chekinib chiqishi va afrin jangini davomlashtirishi tashviqot vasillari turkiya armiyasining sayshanba kuni halabning janubiy qishloqlaridagi o'zining kuzatchilik qildigan nuqtalarini mustahkamlash uchun suriya ziminiga kirganligini oshkorladi qo'shin o'zlarini chekinishga majburlab qo'ygan nusayriya qo'shini tarafdan bo'lgan to'p qurol bilan to'sqinlik qilishga uchurmidi qo'shin chekinib chiqish jarayonida bir turk askarining o'lishini va yana ikkisining yaralanishini keltirib chiqargan pistirma mashina hujumiga uchirgan manbalar uning orasida tankimi bor 75 dan ko'proq askariy mashinaning qalaymiqonchiligini besiqtirish ittifoqiga ovoz qo'shib halabning janubiy qishloqlaridagi talis rayonidagi 4 kuzatish nuqtasini mustahkamlash uchun halabning janubiy qishloqlariga kirganligini bayon qildi va yana qo'shin kafrolsin yezisidan murtad tahrirsham hayitining yetakchiligida va f o'n olti tipliq aeroplanning mudofaa qilishi bilan alabning janubiy qishloqlariga kirdi qo'shin chekinish jarayonida atorib bozorning atrofidagi pistirma qo'yilgan mashina portlab turk askardan birisi o'ldi va ikkisi yaralandi askarlarning to'shish mashinasi va birovnik mashinasi ziyonga uchurdi jang suriyaning g'arbiy shimolidagi afrin shahrida salibiy turk askari va uning murtad sahvatlardan bo'lgan ittifoqdoshlari bilan murtad bekikining o'ttirisida hali ham davom qilayotidi murtad turkiya mudofaa ministri nuriddin jankirining mo'lchar qilishicha ikkinchi haftalik jangning oxirlashish natijasida murtad turkiya askarlaridan yigirma to'qqizini o'lganligi va murtad bekiki askarlaridan olti yuz qirq to'qqiz murtadning o'lganligi e'lon qilindi tavhid shariat va al valo val baro aqidasidan iborat qimmatlik va eg'ir yukni ko'tarib mengayotgan sodiq mo'minlarning yordamchisi yakka yagona allohdir muvahid birodarlaringlarga duoli bo'lg'aysizlar